Sura 11. Hud Hud Objavljena u Meki 123 ajeta A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog. ألف لام را Eli, Lam, Ra. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير Ovo je knjiga čiji se ajati pomno nižu i od vremena do vremena objavljuju od mudrog i sveznajućeg. Alla ta'budu illa Allah Innani lakum minhu nadhirun Da se samo Allahu klanjate Ja sam vam od njega da opominjem i da radosne vijesti kazujem. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وان تولوا فاني أخاف عليكم عذاب يوم كبير Da od gospodara svoga oprosta tražite i da se pokajete, a on će vam dati da do smrtnoga časa lijepo proživite i svakom čestitom da će zasluženu nagradu. A ako leđa okrenete, pa ja se zaista bojim za vas, patnje na velikom danu. Ila Allahi marđi'ukum, wa huwa ala kulli šajin qadir. Allahu ćete se vratiti, a On sve može. الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه الا حين يستخفون يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور Eto, oni grudi svoje okreću sa željom da se od njega sakriju. A i kad se u ruho svoje umotavaju, on zna ono što skrivaju i ono što pokazuju. On, u istinu, zna misli svačije. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين Na zemlji nema ni jednog živog bića, a da ga Allah ne hrani.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 Da bi vas iskušao, koji će od vas bolje postupati. Ako ti rekneš, poslije smrti bit ćete doista oživljeni, nevjernici će sigurno reći, ovo nije ništa drugo do ta varka. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون Ako im mi kaznu do roka određenog odgodimo, oni će sigurno reći zašto je zadržava, a onoga dana kad im dođe neće biti od njih otklonjena i sa svih strana bit će okruženi onim čemu su se rugali.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 إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير A samo strpljive i one koji dobra djela čine čeka oprost i nagrada velika. فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك انما انت نذير والله على كل شيء وكيل Nemoj ti ništa od onoga što ti se objavljuje izostaviti, što tišti grudi tvoje, zato da oni ne bi rekli, zašto mu nije bilo poslano kakvo blago, ili zašto s njim nije došao melek, tvoje je da opominješ, a o svemu se samo Allah brine. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين Zar oni ne govore, on ga izmišlja, reci. pa sačinite vi deset Kur'anu sličnih izmišljenih sura i koga god hoćete od onih u koje pored Allaha vjerujete u pomoć pozovite, ako je istina što tvrdite. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون A ako vam se ne odazovu, onda znajte da se on objavljuje samo sa Allahovim znanjem i da nema Boga osim njega, zato muslimani postanite. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون Onima koji žele život na ovome svijetu i ljepote njegove, mi ćemo dati plodove truda njihova i neće im se u njima ništa prikratiti. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون Njih će na onome svijetu samo batra peći.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 I još prije njega knjiga Musaova, putovođa i milost. To su oni koji vjeruju u unj, a onima koji su se protiv njega urotili, batra će boravište biti. Zato ti nikako ne sumnjaj unj. On je zaista istina od gospodara tvoga, ali većina ljudi neće da vjeruje. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين Ima li nepravednijeg od onoga koji u Allahu izmišlja laži? Oni će pred gospodara svoga biti dovedeni, a svjedoci će reći, ovi su izmišljali laži o gospodaru svome. Neka Allahovo prokletstvo stigne mnogobošce. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون koji od Allahova puta odvraćaju i krivim ga prikazuju, oni i u onaj svijet ne vjeruju. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون Oni na zemlji ne mogu Allahu umaći, niti osim Allaha drugog zaštitnika imaju. Njima će patnja biti umnogostručena, jer nisu htjeli ni čuti, ni bilo šta vidjeti. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون Oni su sami sebe upropastili i neće im biti ni onih koje su izmišljali. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون Oni će zbilja na onome svijetu biti sasvim izgubljeni. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون Oni koji budu vjerovali i dobra djela činili i koji gospodaru svome budu odani, bit će stanovnici dženneta, u njemu će vječno boraviti. مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذكرون Ove dvije vrste su kao slijep i gluh i kao onaj koji vidi i čuje. A mogu li se oni uporediti? Pa zašto ne razmislite? ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين I Nuha posla smo narodu njegovu. Ja sam tu, govorio je on, da vas otvoreno opominjem. الا تعبدوا الا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم Da se ne klanjate nikome drugom osim Allahu, ja se zaista plašim za vas patnje na nesnosnom danu. فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين glavešine naroda njegova, oni koji nisu vjerovali, rekoše, koliko mi vidimo, ti si čovjek kao i mi. I vidimo da te bez ikakva razmišljanja slijede samo oni koji su niko i ništa među nama. Ne vidimo da ste vi imalo od nas bolji, šta više, mislimo da ste lažljivci. قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم انلزمكموها وانتم لها كارهون او narode موي govorio je on, da vidimo Ako je meni jasno ko je gospodar moj, iako mi je on od sebe dao vjerovjesništvo, a vi ste slijepi za to, zar da vas silimo da protiv volje vaše priznate? وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون O narode moj, za oboja od vas ne tražim blaga, Allah će mene nagraditi. Ja neću otjerati vjernike, oni će pred gospodara svoga izići. Ali ja vidim da ste vi narod koji ne zna. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ O narode moj, ko bi me od Allaha odbranio, kad bi ih ja otjerao, zašto se ne urazumite? ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول اني ملك ولا الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين Ja vam ne kažem u mene su Allahove riznice, niti meni je poznata budućnost, niti kažem, ja sam melek, a ne govorim ni o onima koje vaše oči s prezirom gledaju, Allah im nikakvo dobro neće dati, ta Allah dobro zna šta je u dušama njihovim, jer bih se tada ogriješio. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين O Nuhu, rekoše oni, ti si zaželio da se s nama raspravljaš i dugo si se raspravljao. Daj neka se ostvari ono čime nam prijetiš, ako istinu govoriš. Kale innama ja'tikum bihi in To će vam učiniti samo Allah, ako bude htio, reče on, i vi nećete moći umaći. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون Ako vas Allah hoće ostaviti u zabludi, neće vam savjet moj koristiti. ma koliko vas ja želio savjetovati. On je gospodar vaš i njemu ćete se vratiti. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون Zar ovi da govore, on ga izmišlja, Reci, ako ga izmišljam, grijeh će pasti na mene, a ja nemam ništa s tim što vi iznosite klevete. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون I Nuhu bi objavljeno. osim onih koji su već vjernici, niko više iz naroda tvoga neće vjernik postati. Zato se ne žalostite zbog onoga što oni stalno čine. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون I gradi lađu pred nama i po našem nadahnuću i ne obraćaj mi se više zbog nevjernika, oni će sigurno biti potopljeni. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون I on je gradio lađu. I kad god bi pored njega prolazile glavešine naroda njegova, rugale bi mu se. Ako se vi rugate nama, govorio je on, rugat ćemo se i mi vama, onako kako se vi rugate. فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم I saznaćete zaista koga će snaći sramna kazna i ko će u vječnoj muci biti.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 O, sinko moj, ukrcaj se s nama, ne budi s nevjernicima. Kale sa'avi ila džabali ja'simuni minal ma'a. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين A on reče, sklonit ću se na kakvo brdo koje će me od vode zaštititi. Niko danas Allahove kazne neće pošteđen biti, osim onoga kome se on smilovao, reče Nuh, i val ih razdvoji, i on potopljen bi. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين I bi rečeno, o zemljo, gutaj vodu svoju, a ti, o nebo, prestani. I voda se povuče i ispuni se odredba, a lađa pristade na planini El Džudi i bi rečeno, daleko nek je narod nevjernički. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين a Nuh je bio zamolio gospodara svoga i rekao, gospodaru moj, sin moj je čeljade moje, a obećanje tvoje je zaista istinito i ti si od mudrih najmudriji. قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالن ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين O Nuhu, On nije čeljade tvoje, rekao je on, jer radi ono što ne valja, zato mene moli za ono što ne znaš. Savjetujem ti da neznalica ne budeš. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين Gospodaru moj, reče, tebi se ja utječem, da te više nikad ne zamolim za ono što ne znam. Ako mi ne oprostiš i ne smiluješ mi se, bit ću izgubljen. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم O Nuhu, bi rečeno, iskrcaj se s pozdravom našim i blagoslovima tebi i narodima koji će se izroditi od ovih koji su s tobom. Biće naroda kojima ćemo davati da uživaju a koje će poslije snaći naša kazna nesnosna. تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين To su nepoznate vijesti koje ti mi objavljujemo. Ni ti, ni narod tvoj niste prije ovoga ništa znali. Zato budi strpljiv. Ishod će zaista u korist čestitih biti. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون jadu bratu njihova huda o narode moj govorio je on Allahu se klanjajte vi drugog boga osim njega nemate vi samo neistine iznosite. Ja qavmi la as'alukum alaihi ajra, in ajrija illa ala alladhi fatarani, afala ta'kilun. O narode moj, ja ne tražim od vas nagrade za ovo, mene će nagraditi onaj koji me je stvorio, zašto se ne opametite? وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين O narode moj, molite gospodara svoga da vam oprosti i pokajte mu se, a on će vam slati kišu obilnu i da će vam još veću snagu uz onu koju imate i ne odlazite kao mnogobošci. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين O kude, govorili su oni, nisi nam nikakav dokaz donio i mi na samo tvoju riječ nećemo napustiti božanstva naša, mi tebi ne vjerujemo. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون Mi kažemo samo to da te je neko božanstvo naše zlom pogodilo. Ja pozivam Allaha za svjedoka, reče on, a i vi posvjedočite da ja nemam ništa s tim što vi druge njemu ravnim smatrate. Min dunihi fakiduni jami'an thumma Pored njega i zato svi zajedno protiv mene lukavstvo smislite i nimalo mi vremena ne dajte إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم Ja se uzdam u Allaha, u moga i vašega gospodara.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 Gospodar moj će umjesto vas narod drugi dovesti i vi mu ničim nećete nauditi. Gospodar moj zaista bdi nad svim ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ I kad je došla kazna naša, mi smo milošću našom huda i vjernike s njim spasili i patnje surove ih poštedjeli. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ Eto, to je bio ad. On je dokaze gospodara svoga poricao i bio neposlušan poslanicima svojim i pristajao svakog silnika i nađiju. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۗ ألا بعدا لعاد قوم هود I prokletstvo je na ovome svijetu stalno bilo s njim, a bit će i na sudnjem danu. Ad, doista, nije vjerovao u gospodara svoga, daleko neka jad, narod hudov. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه Inna rabbi qaribun mujib. I Semudu, bratu njihova Saliha, o narode moj, govorio je on, klanjajte se samo Allahu, vi drugog Boga osim njega nemate. On vas od zemlje stvara i daje vam da živite na njoj Zato ga molite da vam oprosti i pokajte mu se, jer gospodar moj je zaista blizu i odaziva se.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 Mi uveliko sumnjamo u ono čemu nas ti pozivaš. قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي ربي واتاني منه رحمه فمن ينصرني من الله ان عصيته فما تزيدونني غير تخسير او نارو moj, govorio je on, da vidimo ako je meni jasno ko je gospodar moj, i ako mi je on sam vjerovjesništvo dao, pa ko će me od Allaha odbraniti, ako ga ne budem slušao, da vi biste samo uvećali propast moju. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب O narode moj, evo ova Allahova kamila je znamenje za vas, pa pustite je neka pase po Allahovoj zemlji i ne činite joj nikakvo zlo, da vas ne bi zadesila kazna bliska. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب Ali oni je zaklaše, pa on reče, živjet ćete u zemlji svojoj još samo tri dana, to je istinita prijetnja. فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز I kad je došla kazna naša, mi smo milošću našom Saliha i vjernike s njim spasili od sramote toga dana. Gospodar tvoj je u istinu moćan i silan. واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين A one koji su činili zlo, pogodio je strašan glas i oni su u zemlji svojoj osvanuli mrtvi, nepomični. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود Kao da na njoj nikad nisu ni postojali. Semud doista u gospodara svoga nije vjerovao. Daleko neka je Semud. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فما لبث أن جاء بعجل حنيذ I Ibrahimu smo izaslanike naše poslali, da mu donesu radosnu vijest. Mir, rekoše, mir, odgovori on, i ubrzo im donese pečeno tele. فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط a kad vidje da ga se ruke njihove ne dotiču, on osjeti da nisu gosti i obuze ga neka zebnja od njih. Ti se ne boj, rekoše oni, mi smo lutovu narodu poslani. وامراته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق jakub a žena njegova stajaše tu i mi je obradova smo ishakom a poslije ishaka jakubom i ona se osmijehnu قالت يا ويلتى االد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا ان هذا لشيء عجيب يدنا يا رече زار да родим овако стара а и овај мој Ovo je zaista nešto neobično. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد Zar se čudiš Allahovoj moći rekoše oni, Allahova milost i njegovi blagoslovi su na vama, obitelji vjerovjesničkoj. On je dostojan hvale i on je plemenit. فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط i pošto Ibrahima prođe strah i dođe mu radosna vijest, on se poče raspravljati sa našim izaslanicima o narodu Lutovu. Inna Ibrahima lahalimun awahum munib. Ibrahim je zaista bio dobrodušan, sažaljiv i odan. يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود O Ibrahime, prođi se toga naređenje od gospodara tvoga stiglo je. Njih će stići patnja sigurno. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب I kad izaslanici naši dođeše lutu, on se zbog njih nađe u neprilici i bi mu teško pri duši, pa reče, ovo je mučan dan. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي اليس منكم رجل رشيد i narod njegov pohrli njemu, a i prije su radili sramotna djela. O, narode moj, reče on, eto mojih kćeri, one su vam čistije. Bojte se Allaha i pred gostima mojim mene sramotite, zar među vama nema razumna čovjeka? قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد Ti znaš da nam nisu potrebne tvoje kćeri, rekoše oni. Ti doista znaš šta mi hoćemo. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد Ah, da ja samo imam moć, reče on, ili da se mogu osloniti na nekog snažnog, قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب A meleki rekoše, o lute, mi smo izaslanici gospodara tvoga, oni tebi ne mogu navoditi. Ti kreni sa čeljadi svojom u gluho doba noći bez žene svoje, nju će zadesiti isto što i njih. I neka se niko od vas ne obazire, rok im je praskozorje, a zar praskozorje nije blizu? فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود I kada pade naredba naša, mi sve prevrnusmo. Ono što je bilo gore, bi dolje, i na njih spustismo kao kišu grumenje od pečena blata, koje je neprekidno sipalo. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد Obilježeno od gospodara tvoga, a ono nije daleko ni od jednog nasilnika. والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط I Medjanu, brata njihova Šuajba, O narode moj, govorio je on, Allahu se klanjajte, vi drugog Boga osim njega nemate i krivo na litru i na kantaru ne mjerite. Vidim da u obilju živite i bojim se da vas jednog dana ne zadesi kazna, pa da svi nastradate. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين O narode moj, pravo mjerite i na litru i na kantaru i ne zakidajte ljudima stvari njihove i ne činite zlo po zemlji praveći nered. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ Bolje vam je ono što Allah ostavlja kao dozvoljeno, ako hoćete da budete vjernici, a ja nisam vaš čuvar. قالوا يا شعيب اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء إن إنك لأنت الحليم الرشيد O švajbe, govorili su oni, da li vjera tvoja traži od tebe da napustimo ono čemu su se preci naši klanjali ili da ne postupamo sa imanjima našim onako kako nam je volja, e baš si pametan i razuman. قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب O narode moj, govorio je on, shvatite da je meni jasno ko je gospodar moj i da mi je on dao svega u obilju.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 واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود I tražite oprost od gospodara svoga i onda mu se pokajte. Gospodar moj je uistinu samilostan i pun ljubavi. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز O šuajbe, rekoše oni, mi ne razumijemo mnogo toga što ti govoriš, a vidimo da si ti među nama jedan. Da nije roda tvoga, mi bismo te kamenovali, ti nisi nama drag. قال يا قوم خطيئة أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط O narode moj, reče on, zar vam je rod moj draži od Allaha, koga sasvim odbacujete? Gospodar moj dobro zna ono što vi radite. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب O narode moj, činite sve što možete, a činit ću i ja. Vi ćete sigurno saznati koga će kazna stići, koja će ga osramotiti i ko je lažac. Pa čekajte, i ja ću s vama čekati. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين I kada je pala naredba naša, mi smo iz milosti naše Šuajba i vjernike s njim spasili, a one koji su zlo činili, pogodio je užasan glas i oni su u zemlji svojoj mrtvi, nepomični osvanuli. Ka'an lam kama ba'idat Kao da na njoj nikada nisu ni postojali, daleko bio medjen kao i semud. ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين I Musa smo poslali sa znamenjima našim i dokazom jasnim. Ila Fir'auna wa malaihi fat اتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد faraonu i glavešinama njegovim, ali se oni povedoše za faraonovim naređenjem, a njegovo naređenje nije bilo razumno. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود Na sudnjem danu on će svoj narod predvoditi i u vatru ga uvesti, a užasno je mjesto u koje će doveden biti. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود Na ovome svijetu ih je pratilo prokletstvo, a pratit će ih i na onome. Strašan će biti dar kojim će darivani biti. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد To su neke vijesti koje ti o gradovima kazujemo. Neki od njih još postoje, a neki su sa zemljom sravnjeni. وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تتبيب Mi nismo prema njima bili nepravedni. već oni sami prema sebi. I kada bi pala naredba gospodara tvoga, ništa im nisu pomogla božanstva njihova, kojima su se, a ne Allahu, klanjali. Samo bi im propast njihovu povećala. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه Inna alimun shadid. Eto, tako gospodar tvoj kažnjava kad kažnjava sela i gradove koji su nasilje činili. Kažnjavanje njegovo je zaista bolno i strašno. ان في ذلك لايه لمن خاف عذاب الاخره ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود To je pouka za one koji se plaše patnje na onome svijetu, a to je dan kada će svi ljudi biti sabrani i to je dan kada će svi biti prisutni. وما نؤخره الا لاجل معدود A mi ga odgađamo samo za neko vrijeme. يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد Onoga dana kad dođe, bez dopuštenja njegova, niko ni riječ neće izustiti, a među njima bit će nesretnih i sretnih. فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق i nesretni će u džehennem. U njemu će teško izdisati i udisati. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد dok je nebesa i zemlje u njemu će ostati, osim ako drugčije gospodar tvoj ne odredi. Gospodar tvoj zaista radi ono što želi واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ أسرتني sretni će dok je nebesa i zemlje, u njemu će boraviti, osim ako drug čije gospodar tvoj ne odredi, bit će to dar koji će neprekidno trajati. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل وانا لموفوهم نصيبهم غير منقوص Zato ne sumnjaju to šta će biti s onima koji se klanjaju ovima Oni se klanjaju onima kojima su se još prije klanjali njihovi preci. Mi ćemo im doista ono što su zaslužili bez odbitka dati. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب i Musau smo knjigu dali, pa su se o njoj u mišljenju podvojili i da nije riječi gospodara tvoga ranije izrečene, bilo bi s njima svršeno, jer oni u nju sumnjaju mnogo. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ innahu bima ya'maluna khabir I svima njima će gospodar tvoj prema dijelima njihovim platiti, jer on dobro zna ono što su radili. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا innahu bima ta'maluna basir. Ti idi pravim putem, kao što ti je naređeno, i nek tako postupe i vjernici koji su uz tebe, i obijesni ne budite, jer on dobro vidi ono što radite. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون I ne držite koji nepravedno postupaju pa da vas vatra prži. Vi nemate drugih zaštitnika osim Allaha, inače nema vam pomoći. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذلك ذكرى للذاكرين I obavljaj molitvu početkom i krajem dana i u prvim časovima noći. Dobra djela zaista poništavaju hrđava. To je pouka za one koji pouku žele واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين Istrpljiv budi. Allah doista neće uskratiti nagradu onima koji dobra djela čine. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم اتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين A zašto je među narodima prije vas bilo samo malo čestitih, koji su branili da se na zemlji nered čini, koje smo mi spasili, a oni koji su zloradili, odavali su se onome u čemu su uživali i griješnici su postali. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون Gospodar tvoj nije nikada nepravedno uništavao sela i gradove, ako su stanovnici njihovi bili dobri. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ A da je gospodar tvoj htio, sve bi ljude sljedbenicima jedne vjere učinio. Međutim, oni će se uvijek u vjerovanju razilaziti. Illa man rahima rabbuk, walidhalika khalaqahum, وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين osim onih kojima se gospodar tvoj smiluje, a zato ih je i stvorio. I ispunit će se riječ gospodara tvoga, napunit ću zaista džehennem džinima i ljudima zajedno. وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين i sve ove vijesti koje ti o pojedinim događajima, o poslanicima kazujemo, zato su da njima srce tvoje učvrstimo. I u ovima došla ti je prava istina i pouka i vjernicima opomena. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون I reci onima koji neće da vjeruju, radite što god možete, a i mi ćemo raditi. وانتظروا إنا منتظرون I čekajte, i mi ćemo čekati. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون Allah zna tajne nebesa i zemlje i njemu se sve vraća. Zato se samo njemu klanjaj i samo se u njega uzdaj. A gospodar tvoj motri na ono što radite.